qabr azobi va uning ne'matlari haqida bugungi darsimiz. Albatta, qabr azobi haqida gapiriladigan bo'lsa yoki qabr haqida gapirilsa, bu so'zda qo'rquv bor. Lekin bu qo'rquv foydali qo'rquv. Hasan Basrining oldiga bir to'p kishilar kelib aytdilarki, bizni ba'zi bir odamlar azobi qabr bilan, qiyomatni dahshatlari bilan shunday qo'rqishadiki, yuraklarimiz yorilib ketgudek bo'ladi. Shunda Hasan al-Basri javob beryaptiki, oxiri halokat bo'ladigan xotirjam hayotdan ko'ra oxiri xotirjamlik bo'ladigan xavotirli, qo'rquv bor hayot afzal dedi. Inson dunyoda oxiratdan qo'rqib, qabrdan qo'rqib, Alloh taoloning oldida turishlikdan qo'rqib yashar ekan, albatta buni ibodatga doim turtib turadi. Lekin inson dunyo hayotiga aldanib, xotirjam bo'lib, o'lim va oxiratdan g'ofil bo'lib qolishligi uni gunohlarni isrof qilib olishiga sabab bo'ladi. Ya'ni inson doimiy suratda o'limni esdan chiqarmaydigan bo'lsa, namozini vaqtida o'qishga harakat qiladi. Birovni dilini ortib qo'ysa, vaqtida borib kechirim so'rashga harakat qiladi. Lekin mana shu oxiratdan g'ofil bo'lgan kimsa ulgiyman degan narsa uni chalg'itib qo'yadi. Qabr haqidagi so'zda albatta qo'rquv bor, lekin bu qo'rquv foydali bo'lgan qo'rquv. Hujjatul Islom bo'lgan Imom G'azzoliy shunday keltiradi kitoblarida. Qiyomat dahshatlaridan Faqat u haqida dunyoda ko'p fikr qilgan kishigina omonda bo'ladi. Qiyomatning dahshatidan kim omonda bo'ladi? Ana shu dahshat haqida ko'p fikr qilib qo'rqgan odam. Zero Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlardek, Alloh taolo bir bandaga ikkita xotirjamlikni ham bermaydi, ikkita qo'rquvni ham bermaydi. Inson dunyoda Allohdan qo'rqsa, oxiratga xotirjamligi qoladi. Agar dunyoda Allohdan xotirjam, beparvo o'tadigan bo'lsa, oxiratda unga qo'rquv qoladi. Demak, qiyomatning dahshatlaridan Shu qiyomat haqida ko'p fikr qilgan odam omonda bo'ladi. Bundan ham yomonrog'i nima? Insonni oxiratni esdan chiqarib qo'yishigidan ham yomonroq narsa nima? Unga bir Allohni eslatsang, azobi qabrni eslatsang, aytadiki, azobi qabrdan Allohning o'zidan panoh so'rayman deydi. Deydi-yu, hech narsa qilmaydi. Alloh saqlasin. Alloh saqlasin-da, qabrimizni kerak qilsinda keng qilsinda deydi-yu, lekin hech narsa qilmaydi. Imom G'azzoliy bunaqa odamlarni quyidagi misol bilan tushuntiradi. Tasavvur qiling bir kishi sahroda orqasidan arslon quvib kelyapti. Yugurgancha qochib kelib katta bir qasrda oldiga kelib to'xtadi. Eshigini oldiga bordida, devorlari baland, eshiklari mustahkam. Eshikni oldiga keldida, mana shu qal'ani baland devorlari bilan, mustahkam eshiklari bilan, mana shu sherni yomonligidan panoh tilanaman dedi-da, eshik tagida turaverdi. Ichkariga kirmadi. Bu panoh so'rashligi, bu himoyalanishligi unga asqotmagandek. dunyodan oxiratdan qo'rqyapman deb, bizni ham dilimiz toza deb, azobi qabrdan saqlasin deb, biz ham Xudodan qo'rqamiz, dilimiz oq desa-yu, lekin mana shu aytgan so'zi uni amalga chorlamaydigan bo'lsa, bu odamning gapi quruq gapdan boshqa narsa emas. Bu qo'rquvi hech qanday unga foyda bermaydi. Bu dunyo juda ham qisqa. Juda ham qisqa. Mana shunday bir hasharotlar bo'lar ekan, tong otganda tuxumini yorib chiqib, kun botgunga qadar ulg'ayib, yeb, ichib, juftini topib, tuxum qo'yib, kech payt o'lar ekan. Ya'ni mana shu hasharot uchun bu hayot nihoyatda uzun. Lekin 60 yil, 70 yil yashaydigan inson bu hasharotga qarab turib, naqadar umri qisqa ya, nimaga o'lgurkin a? Endi 1000 yil yashagan odamlardan, 1000 yil yashagan odamlardan bizni 60 yillik, 70 yillik hayotimizni so'ralsa nima deyshar ekan? Nuh alayhisalom zamonlarida bir ayol aytgan ekan, oxir zamon odamlari 70 yil, 60 yil yashaydi desa, o'shlardan bittasini ko'rgan bordir ekan. Nimaga desa, ularga aytar edim, bitta sajda bilan o'tkazib yuboringlar 70 yil umringlarda. Bu qisqa umr deb aytardim deydi. Bu qisqa umr. Bu yerda 70 yil yashaganlar bor, yarmiga kelganlar bor, endi balog'atga yetganlar bor. Bu hayot juda qisqa. Hayotni qisqaligini Alloh taolo Qur'onda quyidagi oyat bilan bayon qiladi. Astagfirullah. Qala kam labistum fil ardi adada sinin? Qalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'alil adin. Alloh taolo kofir bandalarni qiyomatda hisob-kitob qilib so'raydi. Yerda qancha yil turdinglar? Ular aytadilar: "Bir kun yo yarim kun." Sanab turguchi farishtalaringdan so'ragin. Bir kun yo yarim kun. Har kim necha yoshga kirishligidan qat'i nazar, necha yoshga kirganligidan qat'i nazar orqasiga qarasa, bir kun yo yarim kun yashaganga o'xshaydi. 1000 yil yashagan bo'lsa ham, 1 yil yashagan bo'lsa ham. Alloh dedi: Agar sizlar biladigan bo'lsangizlar, dunyoda juda oz turdingiz. Ya'ni sizlar abadiy deb bo'lgan hayotinglar juda oz muddat edi. Birodarlar, 100 yilda oldida 70 yil nima? 1000 yilda oldida 70 yil nima? Endi abadiyatni oldida 70 yil nima? Mana shu hayot peshonamizda turibdi. Mana shu hayot oldimizda turibdi. yoki sizlarning gumoningizcha dedi Alloh taolo. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatan va annakum ilayna la turja'un. Mana qo'limdagi qalam ma'lum bir maqsadda yasalgan, yaralgan emas, yasalgan. O'zini ishini bajara olmay qolgan kuni irg'itiladi. Mana u ustingizda yonib turgan lampochkani ichidagi kichkinagina volframni uzilib ketsa, ustidagi figurasi har qancha chiroyli bo'lmasin, nima qilamiz? Tashlab yuboramizmi? Ana shu lampochka o'zini ishini bajara olmay qolgan paytda hech kimga kerak bo'lmay qoladi. Xuddi shunga o'xshaganda inson dunyoga keldi, maqsadi bitta edi undan. Insonni yaralishidan maqsad bitta edi, Allohga qulchilik qilishlik edi. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun dedi Alloh. Men jinlarni ham ham menga ibodat qilsin deb yaratganman dedi. Ibodat qilmadimi? Ana shu kuyib qolgan lampochka emasmi bu? Alloh so'rayapti. Yoki sizlarning gumoningizcha biz sizlarni behuda Ya'ni dunyoda sizlarga biror vazifa bermaydigan, oxiratda hisob kitob qilinmaydigan holda yaratdi-ku, sizlar bizning huzurimizga qaytarilmaysizlarmi? Bekardan bekarga keldik deb o'ylabsizlarmi deyapti. Bekarchi ish chiqasimiz qilmaymiz. Faraz qiling, o'sha shaharda bir chetidagi yo'lda bir odam kechasi 3 ta yurgan bo'lsa. Nima qilyapsan desa, shunda yuribman o'zim desa. yo bir ishi bor, bir maqsadi bor desangiz, ketaverasiz. Ertasi ham, indini kuni ham shu ishni qilib yurgan bo'lsa, bu odam joyidami kallasi desiz. bekordan bekorga u yerda yurmaydi odam. Agar bekordan bekor yurgan bo'lsa, demak aqli joyida emas ekan bu odamni. Alloh taolo so'rayapti, men sizlarni bekorga yaratganim yo'q. Inson bekarchi ishni xohlamaydi. Qanday qilib Robbul alamin bo'lgan zot bekarchi ishni qilgan bo'lsin? Zotan haq podshoh Alloh biron ishni behuda qilishdan yuksakdir. Hech qanday iloh yo'q, magar u ulug' arsh sohibidir. Alloh taolo faqat qo'rqitib qo'ymasdan amal qilishlikka buyuradi. Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li va wama nazala minal haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من al فطال fa qasat qulubuhum va kathirun minhum fasiqun iymon keltirgan zotlar uchun dillari Allohning zikriga va nozil bo'lgan haq Qur'onga moyil bo'lish vaqti kelmadimi? Mo'min bo'ladigan bo'lsanglar, Allohning zikriga moyil bo'ladigan vaqt kelmadimi? 60 yil yashab, ajali kelmagan kishiga hujjat qoyim bo'lmadimi ziyoniga? 30 ga kirib to'satdan keladigan halokatlardan omon bo'lib, o'lmasdan yashab turganligi, unga Allohning zikriga moyil bo'lishligiga vaqt kelganligini belgisi emasmi? balog'atga yetib, aql hushini tanigan odamlarga Allohni tanib, uni zikriga moyil bo'ladigan vaqt kelmadimi? Nimani kutadi inson? Ibn Umar roziyallohu anhu aytadiki, bir kuni Nabiy sallallohu alayhi vasallam meni yelkamdan ushlab turib, aytdilarki, Kun fid dunya kaannaka g'arib aw abiru sabil. Dunyoda g'aribdek yoki musofirdek bo'l dedi. Safarga ketayotgan odam, safar ketayotgan odam shu safar uchun eng kerak bo'lgan zarur narsalarnigina oladi. O'zi ko'p narsani olgisi keladi, lekin iloji yo'qda ko'tarib ketishlikdan. Eng zarilni oladi. Yurishlik qiyin bo'lganligi uchun. Dunyoda musulmon odamga, umuman insonga nima kerak desa, oshiqcha narsa kerak emas. Mana birodar Ramazonda turibmiz. Ozgina ertaman narsa yesak ham yuribmiz, ha? Demak, inson hojati ham kamroq borasiz. Nimaga desa, oshiqcha narsa yilmayapti da Insonga yeyotgan ovqat o'z oshish ekan hozirgi kunda. Kiyayotgan kiyim oshish ekan, solayotgan uy oshish ekan, insonga nima kerak? O'sha umurtqasini tikka qiladigan, aql qushini joyida qiladigan ozgina ovqat kerak. Issiqdan, sovuqdan ehtiyot qiladigan kiyimi, boshidan bitta tom kerak. Albatta uni marmar bilan uyini sahnasini bezashi shart emas. U ham o'ladi, bu ham o'ladi. Ibn Umar roziyallohu anhu mana shu hadisni qachon eslasa qo'shib qo'yardi o'zidan. Agar tong ottirgan bo'lsang, kech kirishini kutma. Agar kech kirgizgan bo'lsang, tong otishini kutma. Sog'ligingdan bemorligingga, hayotingdan o'limingga olib qo'y. Sog'ligingda ibodatni qilib ol, sog'ligingda ishlab ol. Kasal bo'lib qoladigan bo'lsang, namoz o'qiy olmay qoladigan bo'lsang, tahorat usha olmay qoladigan bo'lsang, yoshingda qilib qo'ygan bo'lgin. Endi tirikligidan o'lgingga olib qo'y. Mana aytdik, qaysi sadaqa afzal desa, sog'lom, baxil, kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqib, boy bo'lishingdan umidvor bo'lib turgan holingda qilgan sadaqang afzal. O'layotganingda falonchiga po'kincha, po'kinchiga po'kincha dema, endi pul o'shalarniki dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. tirikligimizdan o'limimizga olib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Aqidai tahoviyaning sharhida shunday so'zlar keltiriladi. Rasulullohdan qabr azobi va ne'mati, ikki farishtaning savoli haqidagi xabarlar mutawatirdir. Unga e'tiqod qilish vojibdir. Uning kayfiyati haqida gapirmaymiz. Ba'zi kishilar azob va qabrda shubha qilishadi. Mana quyida oyatlar, hadislarni o'qib beramiz inshaalloh. Mana shu shubhalar ko'tarilsin. Bu ishlar g'aybiy ishlardan. g'ayb ishlarida faqat oyatga, hadisga da keltirilgan narsagina aytamiz. Uning ichida bo'ladigan narsaga aqlimizni ishlatmaymiz. Ne qanaqa qilib bo'lishi mumkin? Qabrga kirgizib qo'ysa, o'tkizib qo'ysa, bosh tegib qolsa. A qanaqa qilib uncha kirib ikkita farishta sig'adi? A qanaqa qilib ko'z yotganchalik kengaytirib qo'yadi? Bunaqa aql ishlatilinmaydi bunaqa joylarda. Oyatda, hadisda aytilganimi tamom. Kayfiyatini Alloh o'zi biladi. Inson ko'zi ko'rmagan narsa yo'q bo'lmaydi. Insonni ko'zi ko'rmasanglar, u yo'q degani emas. To'kni ko'rmaysiz, issiqni ko'rmaysiz, sovuqni ko'rmaysiz, haroratni ko'rmaysiz, havoni ko'rmaysiz. Uni ko'radigan va uni his qiladigan boshqa a'zolar bor. Ovozni ko'z bilan bilib bo'lmaydi. Uni ko'radigan alohida asbob bor. Hidni ko'z bilan bilib bo'lmaydi. Hidni biladigan asbobi bor. Xuddi shunga o'xshagandek, g'ayb ishlariga siz bilan biz aqlimizni ishlatishligimiz shar'an man qilinadi. Alloh taolo aytdimi? Payg'ambar aytdimi? Ishonaveramiz. Insonning ruhi Alloh taoloning huzurida qaysi kitobga yozilishligi xabar aytilgandan keyin jasadiga qaytariladi. Endi bu jasadiga qaytishlik siz bilan biz ko'rgandaqa holatda bo'lmaydi. Qana bo'ladi? Alloh alam. Mana bitta misol. Ruhni jasaddan chiqib qaytib ketishiga bitta misol. Hammamiz ko'rganmiz. Hammamiz bo'lamiz har kuni. Uxlayotgan odamni qarasangiz, tinlayotgan bo'ladi. Bezovta bo'layotganini ko'rasiz, yuragi takappuk bo'lib uyg'onib ketadi cho'chib. U tirimidi, o'laymidi? Tirigan emas edi, emas edi. Tirik desangiz, harakatlanmayapti, ixtiyori qo'lida emas. O'lik desangiz, yuragi uryapti. Biroqda qarasangiz, kuladi qo'layotgan joyida. Biroq yuguradi, tipirchilaydi. Ya'ni mana shu uyqu xos bir boshqacha hayot. Siz bilan biz uyg'onganda o'tkazadigan hayotimizdan boshqacha hayot. Dunyoda o'zida ikki xil yashayapti inson. Uyg'onib olma dedi, "Ey, yuragim takab tukib olib ketdi, yomon qiylanib ketdim. Uyg'onsam tushim ekan, Allohga shukr dedim." Yo bo'lmasam, shuni uyg'onsam tushim ekan, ha, uxlormabman dedim. Zo'r narsa bo'layapti dedi. Ya'ni rohatini ham his qiladi, mashaqqatini ham sezadi, lekin lekin u dunyoda o'zida. Xuddi shunga o'xshagandek, qabrdagi hayot ham siz bilan biz bilgan hayotdan boshqacha hayot. Buni kayfiyatini Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Quyida bu Aqidatu Tahova kitobining sharhida keladi. Biling, qabr azobi u barzax azobidir. Jazoga jazoga loyiq holda vafot etgan har bir kishi, diqqat qilinglar. Jazoga loyiq holda o'lgan har bitta kishi qabrga ko'miladimi, ko'milmaydimi? Yo'l bosib ketadimi, kuyib kul bo'lib ketadimi, kuyini kulini shamol uchirib ketadimi, dengizga cho'kib ketadimi, qabrga kirgan odamni ustida qanaqa ishlar bo'lsa, hammasi sodir bo'ladi. Hisob kitob, farishtani kirishi, qovurg'alarning bir-biriga kirishib ketishligi, o'tkizib qo'yishligi va hokazolar. E, qanday qilib turpoq e, kuyib kul bo'lib ketgan bo'lsa, vallohu alam. Har bitta o'lgan kishi qanaqa holatda o'lib, qaysi holatda yo'q bo'lib ketgan bo'lsa ham, qabr azobiga loyiq bo'lsa, qabr azobini totadi. Bu Alloh taoloning qudratidagi narsa. Qabr azobi haqida ko'p hadislar kelgan va ulamolar ba'zi oyatlarni azobi qabrga ishora deb ittifoqqa kelishgan. Ana shu oyatlardan biri. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسط أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون azabalhun. Ey Muhammad, bu zolimlarni o'lim gidobida qolgan o'lim farishtalari qo'llarini cho'zib, jonlaringizni beringiz. Bu kun Alloh sha'niga nohaq gaplarni aytganingiz va uning oyatlaridan yuz o'girib, kibr havo qilganingiz sababli xorlik azob bilan jazolanadigan kuningizdir. Boshqa oyat. Sanu'azibuhum marratayn, thumma yuradduna ila azabin azim. Biz deydi Alloh taolo, ularni qayta-qayta azoblaymiz. Ya'ni ikki marta azoblaymiz deydi. So'ngra buyuk azobga kirib ketadi. Buyuk azob qachon bo'ladi? Qiyomatda bo'ladi. Shu qiyomatgacha nima deyapti Alloh? Ikki marta azoblaymiz deydi. Bittasi dunyodagi qatl qilinishligi, dunyodagi xorligi bo'lsa kofirlarda, ikkinchisi qabrdagi azob, uchinchisi qiyomatdagi azob deyilyapti. Mana shu oyatdan bilinib turibdiki, azobi qabr haq. Quyida o'qiganimiz oya karimadagi dalilni ulamolar azobi qabrni bor ekanligining eng katta dalili deyshadi. Va haqa bi ali fir'auna su'ul azab wa يؤرضون عليها yawma taqumu as-sa'atu fa adkhilu ala فرعون ashaddal azab. mana hammamiz bilamiz Musa alayhisalom qissasida o'qiganmiz fir'avn oilasi mana suvga cho'kib o'lgan fir'avn qo'shini bilan fir'avn oilasi ertayu kech har kuni ikki marta azobga borib o'tiradi. turadi har kuni. Bas Alloh u iymon keltirgan kishini ularni yomon makr hilalardan saqladi va Fir'avn xonadonini yomon azob o'rab oldi. U azob bir olovdirki, ular ertayu kech o'shanga ko'ndalang qilinib kuydirilurlar. Qiyomat qiyomat soati qoyim bo'lgan kunda esa dozoq farishtalariga Fir'avn xonadonini eng qattiq azobga kiritinglar deydi. Ya'ni qiyomat bo'lgunga qadar ikki marta azoblaylar deyapti. Ertalab bir marta, kechki payt bir marta. Ana shu payg'ambarimizni Merojga chiqqan kechasidagi aytgan hadisga xulosa qilsak, ana shu sutxo'rlarni uyda katta qorinlar bilan chalqamchayotgan paytda fir'avn olasi ertaman bu yoqqa tepalab o'tadi, azoblangani qaytib keladi, tepalab o'tadi. Kechki payt borada azoblangani qaytib azoblanib qaytib keladi. Mana shu sutxo'rlarni qornini tepalab o'tadi degan payg'ambarimiz. fir'avn oilasi kuniga 2 marta azoblanadi. Qachon azoblanadi? Qiyomatgacha. Qayerda azoblanadi? Qabr ular hozir, qabrda. Suvga cho'kib ketdi-yu. Yuqorida aytib o'tdik, cho'kib o'ladimi, kuyib o'ladimi? Azobi qabrga loyiq bo'lgan banda borki, shu azob ko'rib bora oladi. Qur'ondagi azobi qabrni haq ekanligi ishoralardan yusabbitullohu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya va fil oxira. Alloh iymon keltirgan kishilarni hayotda dunyoda ham oxiratda ham ustuvor so'z, iymon kalimasi bilan sobit qadam qilur. Dunyoda ham Alloh taolo shu kalima bilan mustahkam qiladi. Qabrga kirganda munkar nakir, mana shu bir dahshatli ko'rinishda kirgan ikkita farishtaning savoliga la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deydida sobit turadi shu bilan. Bu azobi qabrga ishora. Imom Buxoriyda keltiradi, Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, mana shu oyat azobi qabr xususida nozil bo'lgan dedilar. Imom Muslim rivoyatida Oysha onamiz oldiga ikkita yahudiy ayol kirib keldi. Ba'zi rivoyatlarda tilanib kirib keldi deydi. Oysha onamiz unga bir sadaqot qilganida Alloh sizlarni azobi qabrdan saqlasin dedi. Oysha onamiz aytadilarki, bu yahudiylarni yana to'qib olgan bidiyati bo'lsa kerak deb ishonmadi. U ayol chiqib ketgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kirib keldi. Rasulullohga haligi yahudiy ayolning gapini aytsam, to'g'ri aytibdi dedi. To'g'ri aytibdi dedi. qabrida azoblanadi insonlar dedi. Va deydi oshonamiz, mana shu kundan boshlab payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qachon namoz o'qisa, orqasidan azobi qabrdan Allohdan panoh tilayotganligini eshitdim dedi. Asmo bint Abu Bakrdan rivoyat qilinadi Imom Buxoriy rivoyati. Rasululloh bir kuni xutba o'qigani turdi hamda kishi qabrida yo'liqadigan fitna, e, qabr fitnasi haqida gapirdi. Odamlar qo'rqib ketdi, odamlarda g'alag'ovur ko'payib ketganidan Rasulullohning ovozini eshitmay qoldim dedi. Shunda yonimda turgan kishiga Allohning rahmat qilsin, Rasululloh oxirida nima dedi, men eshitmay qoldim deganida hali kishi aytib beryaptiki, Rasululloh shunday dedi. Menga vahiy qilindiki, sizlar Dajjal fitnasidan avval qabrlaringizda fitnalanasizlar. Har bitta kishi qabrga kirganda fitnaga uchraydi. Birodarlar, Usmon roziyallohu anhu qabr haqida gapirsa tinmay yig'lar edi. Sababi qabrda yolg'iz turaman deydi. Qabrda yolg'iz turaman deydi. Yolg'iz qolamiz. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Banu Najjor yerlaridagi bir ekinzordan o'tib ketar ekan, bir 3 ta, 4 ta yoki 5 ta qabrda oldidan o'tib ketar edi, eski qabrlar. Ot hurkib ketdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yiqilib tushishga yaqin bo'ldi. Shunda payg'ambarimiz shunday to'xtatdilar-da, qabrlarni ko'rib, bu qabr Kimlar tanisizlar? Bir kishi men tanimayman Rasululloh dedi. Kim edi bular? Qachon o'ldi bular deb so'raganida, ha bular ancha bo'ldi o'rganiga shirk holatda o'tib ketdi ular dedi. Ya'ni mushrik holatda o'tib ketdi dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu ummatlar qabrlarida balolanmoqdalar, mushrik bo'lib o'tib ketganliklari uchun. Agar sizlar bir-birlaringizni qabrga ko'pmay qo'yishingizdan qo'rqmaganimda Allohga duo qilib, men eshitayotgan ularni ovozini eshitirishini Allohdan so'rardim deydi. Ya'ni agar sizlar eshitganingizda qabrdagilarning ovozini, qo'rqqaninglardan biringlarni biringlar ko'mmay qo'yardinglar deydi. Boshqa hadislarda azobi qabrdagi turgan kishilarning ovozlarini inson va jindan boshqa hamma mavjudotlar eshitadi derdilar. Inson va jindan boshqa hamma azobi qabrdagi kishilarning ovozlarini eshitadi. Imom Muslim rivoyati Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadiki, Rasululloh azobi qabrdan panoh tilashlikni duosini xuddi sahobalarga Qur'onni surasini o'rgatgandek o'rgatardi deydi. Ya'ni so'zma-so'z, harfma-harfi payg'ambarimiz to'g'ri talaffuz qilishlikka sahobalar o'rgatar edi. Nimada duo qilardi? Parvardigoro, men sendan ojizlik va yalqovlikdan, qo'rqoqlik va baxillikdan, haramdan panoh tilayman. Azobi qabrdan tiriklar va o'liklarning fitnasidan panoh so'rayman. Payg'ambarimizdan sahih hadislarda azobi qabrdan panoh so'raganligini bilib turib, yana azobi qabrga ishi iymon keltirmaslik bu katta halol bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.